Emaitza ona bai, emaitza baikora beren bada. Hauteskunde emaitza honek eh, frogatzen du eh, aburu ikerketa batek edo aburu ikerketek ez dutela hauteskundea egiten. Guk baginakien eh, aburu ikerketek haintzina aintzina me, pena meten zutelarik alain di edo alderantziz azken egun hauetan aintzina mendua meten zutelarik eskuinari baginakien tinki izaren zela eh, afera lehen itzuli gauean. Oroa, halere, emaitza baiko gara, zer eta ezkerrek, ezkerreko zerrenda nagutsiena askiak ikia baita, behaz horrek tendentzia bat emaiten du, guai, aste batez, tendentzia hori behar da bilakarazi egiazko ezkerreko eta progresisten dinamika bat.